السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حول Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženevske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Malo ko od nas nije čuo za Suhejb Rumija. Isto tako mnogima nije jasno da Suhejb nije rimljanin, iako nosi taj nadimak. On je čistokrvni Arap. Otac mu potiče iz arapskog plemena Numeir, a majka iz plemena Temim. Kako je Suheib dobio nadimak Rumiji? نسبى ونطرد poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve Sinan ibn Malik en Numeiri je bio postavljen od strane Rimljana za namjesnika starog grada Elubelete. Najdraže dijete bilo mu je ono koje nije imalo više od pet godina. Zao ga je Suhejbom. Suhejbovo lice je bilo blistavo, bio je plave kose, vrlo okretan, a iz njegovih očiju još tada mogla se naslučivati oštroumnost i plemenitost. Suhejb je bio vedar, veseo, živahan, dobrodušan. Unosio je radost u dušu svoga oca i oslobađao ga umora i briga koju bi zadobio na poslu. Jednog dana pošla je majka Suhejbova sa svojim malim sinom, Suhejbom, porodicom i svojim slugama u jedno iračko selo u namjeri da se odmori i oporavi. I dok je majka Suhejbova boravila u tom selu sa Suhejbom, jedan odred rimske vojske napao je na to selo. Ubili su stražara, opljačkali kuća i porobili ljude, a među porobljenim našao se i mali Suhejb. Ubrzo zatim našao se Suhejb na jednoj od rimskih pijaca. Vrlo često je mijenjao gospodara kao i svi drugi robovi, kojih je bilo vrlo mnogo po kućama rimskim. To često mijenjanje gospodara pomoglo je Suhejbu da upozna život Rimljana iznutra. Svojim očima je gledao šta se događalo u njihovim kućama od loših i nevaljalih dijela. Svojim ušima je slušao i očima gledao zulume i griješenja i zbog takvih ispada prezirao je i mrzio Rimljane. U sebi je govorio, ovu skupinu ljudi ne može ništa očistiti osim potopa. Jako je Suhejb odrastao u Vizantiji i formirao se među njima, te gotovo bio zaboravio arapski jezik. On nikada nije zaboravio svoje arapsko porijeklo, niti je zaboravio da je od sinova pustinje. نصحو على أصوات ألف مبشر فيهم Stalno je maštao o danu kada će se osloboditi od robstva i maštao je o povratku svom narodu. Još veća želja i nostalgija za svojim narodom javila se kada je čuo jednog od kršćanskih svećenika gdje kaže jednom od njegovih gospodara. Primaklo se vrijeme u kome će se pojaviti poslanik iz arapskog poluostrva. Priznaće Isa sina Merjemina i taj novi poslanik će ljude vaditi iz tmine na svjetlo. Čuvši za tu novu vijest, Suhejb je prvu priliku iskoristio za bijeg iz ropstva svoga gospodara i pobjegao u Meku. Pošto je došao i nastanio se među Arapima, dali su mu ime Suhejb Rumiji zbog slaba jezika i zbog plave kose. Udružio se Suhejb s jednim od uglednih ljudi meke, Bio je to Abdullah ibn Jud'an i počeo se baviti trgovinom. Taj posao je uspješno obavljao i počeo se bogatiti. Ali Suhejba nisu zavele trgovina i velike zarade. Suheib nije zaboravio riječi kršćanskog svećenika. Kad god bi se prisjetio tih riječi, Pitao bi se, kada će to biti? Suhejb ubrzo dobiva odgovor. ومضى يرتقي صروح المعالي قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي حد لصال وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد لصالي بلظى الموت والردى لا يبالي بلظى الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات فإذا ضم قدمائي صدري واحتوى للثرى وضم رفاتي فإذا ضم قدمائي صدري واحتوى للثرى ضم رفاتي فاذكروني إخوتي في الصلاة فاذكروني إخوتي في الصلاة لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مذ طواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مذ طواه الثرى وحيدا فريدا Jednom prilikom Suhejb se vratio u Meku sa jednog od putovanja. Rečeno mu je da je Muhammed sallallahu alihi veselem dobio objavu i počeo pozivati ljude u vjeru u jednog Boga, postičući ih na pravednost i dobročinstvo, a zabranjujući im ružna i bestidna djela. Ili to onaj što ga zovu El Emin, upitao je Suhejb. Rečeno mu je, da. Upitao je, gdje se on nalazi? Rečeno mu je, u kući El Erkam ibn Ebi El Erkam kod Safe, ali dobro se pazi da te ne vidi kod Kurejšija, jer ako te tamo vide, svašta će s tobom uraditi. Ti si čovjek stranac, nemaš nikoga svoga da te štiti i brani. I pošao je Suheib do kuće elerkama sa opreznošću, pa kad je došao do vrata, našao je Amara ibn Jasira. Njega je poznavao od prije. U početku je oklijevao mislijeći da li da mu priđe, a zatim mu se približio i pitao ga. Šta želiš o Amare? A Amar je upitao njega. Šta ti želiš? Odgovorio mu je Suhejb. Želim da uđem kod ovog čovjeka, Muhammeda sallallahu alaihi veselem, i da čujem šta govori. Amar dodade, i ja to isto želim. Rekao mu je Suhejb, onda ćemo zajedno ući s Allahovim blagoslovom. Ušao je Suhejb, sin Sinana, Rumija i Amar, sin Jasirov, kod Božijeg poslanika. Slušali su ga i ubrzo je bljesnulo svjetlo imana u njihovim srcima. Naprosto su se natjecali u tome ko će prvi pružiti ruku Božijem poslaniku i izgovoriti šehadet. Zadivljeni onim što su čuli, proveli su cijeli dan kod njega. Napajali su se njegovim savjetima i uživali u druženju s njim. Tek kad se spustila noć i ljudi se malo viđali na ulicama, izašli su od njega u noćnoj tmini. Obojica su te noći ponijeli svjetla u svojim srcima, što je bilo dovoljno da kasnije obasja cijeli dunjaluk. شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرتا بحق لهم ملتقى جزى الله من قد رعاك ومن أقامك لم يأل في بك ارتقا جزى الله من قد رعاك ومن أقامك لم يأل فيك ارتقا وأنت لنا راحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء وأنت لنا راحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فوا حسرة من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى فوا حسرة من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى Ali i pored najveće opreznosti, Suhejba nisu mogle zaobići životne nedaće i iskušenja. Bio je mučen, zlostavljan zajedno sa Bilalom, Amarom, Sumejom i Hababom, zajedno sa desetinama drugih mumina. Podnosio je tešku kaznu, udarce Kurejšija. Udarali su ga nemilosrdno. Sve je to podnio smireno i strpljivo, jer je znao da je put ka džennetu pun iskušenja i neugodnosti. Pošto je dozvolio Allahu poslanik sallallahu alaihi veseldem hijđru u Medinu, odlučio se Suhejb da hijđru čini zajedno sa Allahovim poslanikom, ali su korejšije prozrele njegovu namjeru i spriječili su ga u tome.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 Ebu Bekra, Suheb je stalno gledao priliku za hijdžu, ali u tome nije uspio, jer su ga budno pratili i nije mu preostalo ništa drugo nego smisliti varku. U jednoj hladnoj noći Suheb je puno izlazio u klozet da bi pomislili da ga boli stomak i dugo bi se zadržavao, sve dok se oni ne bi vratili svojim kućama. Govorili su jedni drugima. Ne boj se za Suhejba, njega su lat i uzat zaposlili njegovim stomakom, a zatim su legli u svoje postelje i zaspali. Izvukao se Suhejv od njih i krenuo u bijeg prema Medini. Nije mnogo prošlo od kako je Suhejb napustio Meku, a njegovi čuvari su primijetili da nema Suhejba. Trgali su se isna preplašeni. Pojahali su svoje brze konje i požurili za njim. Brzo su ga sustigli. I pošto ih je Suhej primijetio, popeo se na jedno uzvišenje, izvukao strijelu i nategao je, okrenuvši je prema njima govoreći im o Kurejšije. Tako mi Boga vi dobro znate da sam ja najbolji i najprecizniji strijelac. Tako mi Allaha, kogod pođe prema meni, ubit ću ga jednom strijelom, a zatim ću vas tući svojom sabljom. Neki od njih je rekao, tako nam Boga nećemo te ostaviti da nam pobjegneš sa tolikim imetkom. Ti si došao u Meku siromašan, bez imetka, pa si se obogatio, upitao ih je Suhejb. Šta mislite kad bih vam ostavio svoje bogatstvo? Bili me onda pustili? Odgovorili su, da, pustili bismo te. Rekao im je gdje se nalazi njegovo bogatstvo. Otišli su, uzeli ga, a zatim su ga pustili. Nastavio je Suhejb Hidžeru prema Medini brzim koracima, bježeći sa svojim šehadetom Allahovom poslaniku. يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان بالنور والإيمان علينا وعطر الآفاق من طيب من نهوى كلنا مشتاق ريح الصبا هيا من طيب من نهوى فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن Nije nimalo žalio i metka kojeg je dugo skupljao i puno truda vidio oko toga. Put ka Medini bio jako naporan, puno se umorio, ali kad god se sjetio Allahovog poslanika, kod njega bi se pojavila želja za što brži susret s njim i odmah bi nestalo umora. Nastavljao je putovanje sa još većom voljom i upornošću. Pošto je Suhejv konačno stigao u selo Kuba, nedaleko od Medine. Primijetio ga je Allahov poslanik kako ide prema njemu. Nasmiješio mu se Allahov poslanik i rekao, Uspjela je trgovina, zaradio si, o Ebu Jahja. To je ponovio tri puta. Ove riječi su Suhejba jako iznenadile, a ujedno i obradovale. Rekao je, nije ti mogao o mom slučaju niko pričati, o Allahu poslaniče. O tome te nije niko drugi obavijestio do Džibril. لم تغي ندعوك لعفو الرب آلام مستجيب يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغي ندعوك رب الرب ألا للمستجيب ندعو برب الرب ألا للمستجيب مؤثر التمويل أو خائف العقبة وطريق الألف ميل في بدئه خطوات يا مؤثر التمويل أو خائف العقبة وطريق الألف ميل في بدئه فيه خطوات فطريق الألفين في بدئه خطوات فطريق الألفين في بدئه خطوات مري بعمرته يا ريح وابتهج ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بعمرته يا ريح وابتهج ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله نرجو ثواب الله ثم لا لقيا نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله Zaista je uspjela trgovina Suhejbova. To je potvrdila i objava s nebesa i Džibril koji donosi ajet vezan za hidžu Suhejbovu. Ima ljudi koji prodaju, žrtvuju svoj život, želeći Allahovo zadovoljstvo. Allah je milostiv svojim robovima. Blagoli se Suhejbu ibn Sinanu rumiju divan li je njegov završetak. السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضون